ليس الطريق سوى طريق محمد فهي الصراط المستقيم لمن سلك من يمشي في طرقاته فقد اهتدى سبل الرشاد ومن يزغ عنها هلك الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم Cijenjena i poštovana braćo u islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. predstavljamo vam naše novo izdanje predavanje na temu Opasnost jezika. Predavač Enes Ilarđija. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان من عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها زياني فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لأتاني أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا ولو اقتصرت على القليل كفاني عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا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 onaj koji stalno bdije. Koliko loše govora kruži na sjelima muslimana, svejedno da li se radilo o odraslim ili djeci, o muškarcima ili ženama. Jezici su okupirani lažima, prevarama, ribetom, nemimetom, rekla kazala i tome slično. Jezici su okupirani vrijeđanjem učenjaka, Jezici su okupirani vrijeđanjem da'ija ili pozivača u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Jezici su okupirani vrijeđanjem studenata. Jezici su okupirani vrijeđanjem dobrih ljudi i radnika za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Jezici su okupirani napadom na čast uglednih muslimana. Jezici su okupirani vrijeđanjem braće muslimana, Jezici su okupirani vrijeđanjem stara u islamu. Jezici su okupirani lažima, prevarama, ribetom, nemimetom, rekla kazala i tome slično. Neki jezici su okupirani i smijavanjem i porugivanjem. Neki jezici su okupirani izvrtanjem stvarnosti i prikrivanjem stvarnih činjenica – Jezici su okupirani ponekad namjerama ljudi, jer kaže, ja znam šta je on mislio, ja znam šta je on mislio, ja znam šta on namjerava tim svojim postupkom, ja znam šta je on namjeravao tim svojim postupkom, i tako dalje, i tako dalje. Kao da je on otvorio ljudsko srce i vidio šta se nalazi u njemu, pa kaže, ja znam šta se nalazi u njemu, vela hawla, vela kuvvete illa billah otkud tebi znanje o tome šta se nalazi u ljudskom srcu? Innama al-a'malu bin nijat, wa innama li kulli imri neva. Zaista se dijela cijene i vrijednju prema namjerama. I svakom čovjeku pripada ono što je naumio. I do kraja haditha Allahu a poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Cijenjena braćo u islamu. Ko zna naše namjere? Naše namjere zna uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ono što mi tajimo u našim prsima, u našim grudima, to poznaje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Nemojmo sebi davati za pravo da mi kažemo da mi znamo šta namjeravaju drugi ljudi. To jest, šta oni namjeravaju činjenjem određenog dijela. Okupiranost jezika ovim i ovakvim stvarima rezultira presjecanjem puta poziva u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru ili pak kočenjem rada aktivista ili opadanjem morala. Kaže šejh Ibrahim Duvejš, hafidhahullahu ta'ala, onog momenta kada vidiš muslimana lijepog izgleda, na njemu su primjetni tragovi dobra, a prihvatio se sunneta što pokazuje svojom vanjštinom, u tvom srcu se javlja poštovanje, uvažavanje i cijenjenje. Onog momenta kada progovori pa uvrijedi ovog, napadne onog, automatski nestaje tog poštovanja u tvom srcu, pa makar bila i istina ono što je rekao. Vela havla, vela kuvvete illa billah. Cijeniš i poštuješ brata u islamu kada ga vidiš kako lijepo izgleda, kako se ukrasio sunnetom Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Na njemu su vidljivi tragovi ili znakovi slijeđenja Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem ali kada progovori i vidi se opasnost njegova jezika, vidi se njegova zločudnost, vidi se koliko je on pakostan u svome govoru, koliko zla misli muslimanima i koliko zla nanosi muslimanima. Kada ga čujete kako vrijeđa učenjake, kada ga čujete kako vrijeđa daje, kada ga čujete kako vrijeđa braću i sestre, kada ga čujete koliko samo vrijeđa dobre i poštene ljude, muslimane i muslimanke, u vašem srcu nestaje poštovanja prema takvim ljudima. Onda ljudi prestaju da cijene i poštuju takve osobe. Allahu moj, nemoj nas učiniti od onih koji će svojim jezicima iznositi laži, potvore. Allahu moj, nemoj nas učiniti od onih čiji će jezici biti zauzeti ribetom i nemimetom. Allahu moj, počasti nas i učini nas da budemo od onih čiji će jezici biti zauzeti spominjanjem i veličanjem tebe. Allahu moj, počasti nas i učini nas od onih čiji će jezici biti zauzeti učenjem tvoje knjige, dostavljanjem tvoje vjere, podučavanjem ljudi islamu, Allahu moj, učini nas od onih koji kada progovore, govore ono što je dobro. U protivnom, učini nas od onih koji će šutjeti. Ako je istina ono što čovjek govori, zna se desiti da ono što iznosi nema šariatske osnove za njegovo iznošenje. A ako se ukaže potreba za njegovim iznošenjem, onda to mora učiniti u skladu sa pravilima koja nalaže šerijat. A ako ne poznaješ pravila šerijata u pogledu toga, onda čuvaj svoj jezik. Mizan ili Terezija kod prvih generacija je bila bogobojaznost, a u ovom vremenu to nije slučaj, izuzimajući one kojima se Allah smilovao do kada ćemo biti nemarni u ovom pogledu ili se pretvarati da se to nama ne dešava. Makoliko bio dobar, makoliko bio dobar tvoj ibadet, makoliko dobra činio, makoliko znanja imao, makakav tvoj nijet i namjera bili, poslušaj riječi Ibnul Qajjima, rahimahullahu ta'ala, koji veli u svom poznatom dijelu bolest i lijek. Čudno li je stanje čovjeka, kome se nije teško sačuvati hranjenje haramom, nepravde, krađe, konzumiranja alkohola, haram pogleda i slično, a teško mu je čuvati jezik. Hatta tera rađule, jušaru ilaihi bid dini, wa zuhdi, wa ibadati, wa huwa jatekellamu bil kelimati min sehati Allahi, la yulqi leha bala. يزل بالكلمة الواحدة أبعد مما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله tako da vidiš čovjeka u koga se upire prstom kada je u pitanju din, skromnost, pa ibadet, a govori riječi koje srde uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a na koje se on i ne osvrće. يزل بالكلمة الواحدة أبعد مما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله tako će zbog jedne riječi koju bude izgovorio biti bačen dublje nego li je razdaljena između istoka i zapada. Ul'ijadu billah, da nas Allah, tebareke ve ta'ala, sačuva. Izgovorit će riječi na koje se neće ni osvrtati, a tako će biti kažnjen. Allahu moj, sačuvaj naše jezike od toga da govorimo ono čime ti nisi zadovoljan. Allahu moj, sačuvaj nas od govora koji nije koristan. Allahu moj, sačuvaj naše jezike od govora koji nije koristan. Allahu moj, sačuvaj naše jezike od govora onoga čime ti nisi zadovoljan. Kaže Ibnul Qayyim, rahimahullahu ta'ala, u ovom pomenutom dijelu bolest i lijek innal abda la yati yawm al qiyamati bi hasanatin amthal al jibal fayajidu lisanahu qad hadamaha alayhi kullaha doći će čovjek na sudnji dan sa dobrim dijelima poput brda pa će zateći svoj jezik da je sve to srušio wa yati bi sayiatin amthal al jibal فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى وما اتصل به كاجا دوچ će čovjek sa lošim djelima poput brda pa će zateći jezik da ih je sva uništio od mnoštva spominjanja Allaha dželle šanuhu i ono što je vezano za to doći će čovjek na sudnji dan sa mnoštvom dobrih dijela ali taj jezik kojim svašta govori bit će presudan da Allah subhanahu wa ta'ala uništi ta njegova dobra djela. I zamisli onda koliko posta nesta, koliko namaza nesta, koliko noćnog namaza nesta, koliko tvog truda i rada na putu poziva u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru nesta. Zamisli koliko tvog dobročinstva prema roditeljima, prema komšijama, prema muslimanima, može nestati upravo zbog tvog jezika. Zamisli koliko samo dobročinstva kojeg budeš počinio prema bilo kome od muslimana može nestati upravo zbog tvog jezika. Zamisli toliki trud koji si uložio za vrijeme svoga života, čineći dobra djela, možeš srušiti i uništiti upravo svojim jezikom, ribetom, nemimetom i tome slično. O Allahu robe, kao što taj jezik može biti sebeb da budu upropaštena sva tvoja dobra djela, isto tako taj jezik može biti sebeb da ti Allah Đalešanuhu uništi sva tvoja loša djela ako budeš taj jezik koristio u spominjanju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako tim jezikom budeš veličao uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, budeš ljudima prenosio dobro, budeš ljudima govorio dobro, budeš ljude pozivao Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, budeš učio Allahovu dželešanuhu knjigu, budeš tim jezikom govorio ono čime je zadovoljan uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Doći ćeš na sudnji dan, a Allah subhanahu wa ta'ala može ti oprostiti sve što si počinio od grijeha. Allahu moj, naše nam grijehe oprosti, i učini nas od onih koji će te veličati, koji će tvoju knjigu učiti i koji će govoriti svojim jezicima ono čime si zadovoljan ti. Cijenjeni brate u islamu, da li si razmišljao riječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala ma jelfidhu min qavlin illa ladejhi rakibun atid on ne izusti ni jednu riječ a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije Liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. U tome je zaista pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je. Ovaj kuranski ajet mora uzdrmati ljudsko srce, mora probuditi u njemu osjećaj odgovornosti za sve ono što svojim jezikom izgovara. Ovaj kuranski ajet mora uzdrmati ljudsko srce, ovaj kuranski ajet mora uzdrmati ljudsko srce, Ovaj kuranski ajet mora uzdrmati ljudsko srce i probuditi u njemu osjećaj odgovornosti za sve ono što je njegov jezik izgovorio i što izgovara. Ma jelfidu min qavlin illa ladejhi rakibun atide. On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. Liman kana lehu qalbun, au alqas sem'a wa huva šehide. U tome je zaista pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je. Cijenjena braćo u islamu, nijednu riječ čovjek ne izusti, a da pored njega nije onaj koji bdije. Zato pazi šta ćeš svojim jezikom govoriti. Wa inna la lahafidhin, kiraman katibina ja'lamuna ma tef'alun, a nad vama bdiju čuvari, plemeniti pisari, koji znaju ono što radite – والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh. Ostavimo se, braćo i sestre, vrijeđanja muslimana i muslimanki. Ostavimo, braćo i sestre, vrijeđanje muslimana i muslimanki. Ostavimo braću i sestre vrijeđanje muslimana i muslimanki. Učinimo hajr muslimanima i muslimankama. Pomozimo im u ibadetu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pomozimo im u borbi protiv šeitana. Budimo od onih koji će ih podsticati na dobro, a nemojmo biti od onih koji će im zavidjeti, koji će ih vrijeđati, koji će ih ribatiti ili ogovarati koji će prenositi njihove riječi siljem ciljem sijanja smutnje. Ne budimo od onih koji će pokazati svoju zavist prema muslimanima i muslimankama. Budimo od onih koji će svjesno i savjesno ispuniti svoju obavezu prema muslimanima i muslimankama. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ne govori ono što ne znaš i sluh i vid i razum za sve to će se zaista odgovarati cijenjeni brate u islamu ولا تقف ما ليس لك به علم ne govori ono što ne znaš إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا i sluh, i vid, i razum. Za sve to će se zaista odgovarati. Cijenjena braćo u islamu, bojte se uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Bojte se uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Bojte se uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala u pogledu onoga što svojim jezicima govorite. Neka vaši jezici budu zauzeti spominjanjem uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Cijenjena braćo u islamu, ostavimo ribet, nemimet, ostavimo ogovaranje i prenošenje tuđih riječi s ciljem sijanja smutnje. Zaista će čovjek sresti svoga gospodara na sudnjem danu sa jezikom kojim je vrijeđao ovog, kojim je ogovarao ovog, kojim je učinio ovo ili ono loše djelo u životu na ovom svijetu, pa kada sretne svoga gospodara, taj jezik će mu upropastiti njegova dobra djela. Allaha uzvišenog molim da nam naše grijehe oprosti, da nas učvrsti na pravom putu, da nas nastani u džennetu sa poslanicima, šehidima i ostalim dobrim ljudima. Allahu moj, oprosti nam ono što smo pogriješili svojim jezicima, Allahu moj, oprosti nam ono što smo pogriješili svojim jezicima. Allahu moj, oprosti nam ono što smo pogriješili svojim jezicima. Allahu moj, tebe molim da ojačaš naš iman, da nas učineš od onih čiji će jezici biti zauzeti spominjanjem i veličanjem tebe. Allahu moj, tebe molim da naši jezici budu zauzeti spominjanjem i veličanjem tebe, učenjem tvoje knjige i činjenjem ostalih dobrih dijela koja se mogu učiniti jezicima. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي رب أدني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى فيقول أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من ماءها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول أي رب فيقول أي رب أدنني من هذه فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بلى يا رب قال بلى يا رب أدنني من هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يعريني منك ما يعريني منك أي أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أي رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ منك إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر مشيناها خطا كتبات علينا ومن كتبات عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض Koristimo priliku da vam predstavimo nešto iz naše produkcije. Iz naše produkcije vam predstavljamo video izdanja Tajne svemira između nauke i Kur'ana i crtani film Mesrur na otoku Bisera. Audio izdanja učenje Kur'ana, sura Al-Bekare, učač Hafiz Nijaz Malavić. Predavanja, strahote sudnjeg dana, najsrećnija žena na svijetu, poniznost prema mu'minima i druga predavanja. أرض سواها ومنزل الفرقان والكافي والطور ومصير الأيام هواه قلبك تقبل سوالي أسألك للغفران يا خيري مذكور وأسألك حسن الخاتمة بالتوالي وإنك توفاني على الحق مستور يا سامع النجوى قريب النوالي عندي ذنوب توهن الحيل وقصور وارجوك عفوك يا عظيم الجلال لا بدي من موت إلا الأرواح مامور متكفل بالخلق ما به جدالي درب قديم للمخاليق مثور لابد من فرق الوطن والأهالي يخرجك مسلوب من الحصن والدور من بين جيرانك وحيك تشاليه يخرجك من بيتك على الرغم مقهور ما هو بيسأل عن رخيص وغالي تدفن وحيد بين الأموات مقبور عقب الفضا تسفى عليك الرمالي إما سعيد مستريحين ومجور روحك تنعم من رحيق زلالي ولا شقي خايب السعي مزور ومعذب طول الدهر والليالي ولا بدي من حشر ورا الموت ونشور وهوايل من مات شيبان يا حسرة المجرم إلى نفخ بالصور شاب الوليد وسيران الجبالي بيوم به المخلوق للعرب مزبور مختلطة النسوانها بالرجال يعطى كتاب بين يديه هذاك باليمنى وذا بالشمال يشوف ما قدم على في مسطور محصن عليه دقاقها والجلالي يشوف ما قدم على في مسطور محصن عليه دقاقها والجلالي راعي اليمين بيض الوجه مسرور يضحك جبينه مثل نور الهلالي راعي الشمال مسود الوجه مذعور يقول وويلاه وعزة لي واسألك يلي تاخذ العلم والشور وش جاب طروق الهدال للظلالي وعرف ترى الدنيا زخاريفي وغرور مثل الحلم الزايرة بالخيال تقبل وتضحك لك سنياتي والشهور وتقفي سيدي عين مثل في الظلال تقبل وتضحك لك سنياتي والشهور صوتك في سريع مثل في الظلال هذا الزمان اللي بلهوالي مذكور الرابح اللي ما تناهى ليالي وقت به الوالد حقير مقهور ومعاقب بين المره والعيالي رجل بلا مال مع العسر معذور مال بلا فضل غلته وبالي ثم الصلاة اعداد ما هل قطور واعدادي ما حن الرعد بالخيال على نبي بالحق مامور راعي الفضايل والشرف والمعالي على نبي بعث بالحق مامور راعي الفضايل والشرف والمعالي